Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Да не заборавам подоцна, брат Данило ме замоли да изјавам веднаш после богослужението членовите на одборот да се состанат во канцеларијата. Денес, иако сакав да зборувам за законот, решив да ја одложам таа тема, А зашто ќе зборувам, ќе откриеме кога ќе го прочитаме прво нашиот воведен стих. Ке отвориме сите заедно во првото соборно послание на апостол Петар. Ако имате Библии со себе, да отвориме во првото Петрово послание – во некои Библии соборните послания се пред Павловите, во некои се после. Пошто е познат апостол Петр, дали знаете? По храброст, да? Сигурно? Не бил баш храбар кога се откажал од Христа. Апостол Петар ни ги запишал следниве зборови во своето прво соборно послание, Ќе почнеме да читаме од шестнаесетиот стих. Првата глава, шестнаесетиот стих. Зашто напишено е, значи цитат од Стариот Завет, бидете свети, бидејќи јас сум свет. И сега продолжува апостол Петар, Ако го нарекувате Отец оној кој непристрасно, секому му суди според делата, тогаш поминувајте го времето на својот живот во стравопочит. Знајќи дека со пропадливо сребро или злато, не сте искупени од суетниот живот, кој ви се предаде од статковците ваши туку со скапоцената крв на непорочното и чисто јагне Христос, кој беше предназначен уште пред создавањето на светот, а се јави во последно време заради вас, кој преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите, и му даде слава, та верата ваша и надешта да ви бидат во Бога. Дали забележавте, овие зборови се разбира, сте ги слушали и сте ги читале често пати, но дали забележавте од што апостол Петар вели дека сте искупени, како што вели овој превод. Од што сте искупени? Од суетниот живот, што е тоа суетен живот? пропаднат, што друго е? Значи зборот суетен. Што значи суеверен? Суеверие. Што значи? Знаете друг збор за суеверие? Празноверие. Тоа што, што е суетен живот? Друг збор за суетен живот? Од, од што празен? Духовно празен, да, добар одговор. Празен од духот. апостол Петр вели, суетниот живот е нешто што вам ви се предаде од кого? Од татковците ваши. Што ви се предаде од татковците ваши? Суетниот живот. Че кога луѓето прават деца, што им предаваат во наследство? Една статка ми знаеше да се шегува, а, како добар гејец, знаеше да се шегува така. Во, што, во кој смисла реков гејец? Во, во не влашки смисла. Често пати кога ќе бев ја заедно со него и он ќе се среташе со некои своји пријатели или колеги од порано и кога ќе му речеа а за мене, значи, а овој овој ти е наследникот и он знаеше да каже е шо ќе наследи. <laughs> Шо има да наследи. <clears throat> Што е тоа што сме наследили од нашите татковци? По тело. Суетен живот овдека. Празен живот. Добро, ме радува што погодивте од што е празен. Со што требало да биде полн. Празен е од духот. За разлика од оваа празнотија, Дали ви текнуваат некои библиски стихови за нечиј живот, кој што, наместо да е празен, е исполнет и се потребува тој збор исполнет. Ви текнуваат некои такви стихови, не? Исполнет. Ајде да прочитаме некои такви текстови да завртиме во Евангелието според Лука на самиот почеток, например. Евангелие според Лука, прва глава. Лука зборува за настаните во врска со Христовата мисија на земјата на еден начин кој што е малку различен од другите евангелисти, по тоа што, како прво, затоа што тој не бил очевидец на тие настани од Христовиот живот, Лука најмногу се трудил да биде да биде многу педантен во она што го пишува. Се трудил да проверува, се трудил да испитува, да собира разни извори и затоа Лука напишал а, многу работи кои што не се очекуваат од него, обично некој може да зборува за многу детали, ако е сведок. Мегутоа, тоа е привид. Во суштина, оно што не бил сведок, ако кој што многу истражувал, и ги испрашувал, и ги испитувал изворите, тој дошол до многу информации кои што ги наведува. Например, целата прва глава од Евангелието според Лука не се занимува со Христовото раѓање, како другите евангелија, туку со, со чие раѓање се занимава. Со Јовановото. Значи, цел, целата прва глава, од тука 80 стихови, е посветена на детали во врска со раѓањето на Јован Крстител. Што било проечено во врска со ова дете? 41 стих. Штом го слушна Елисавета поздравот на Марија, заигра детето во утробата неизина. И сега, што се кажува друго за Јовановата мајка? И Елисавета се исполни, е во тој збор, се исполни. Со што се исполни? Со Дух Свети. И сега знаеме што кажала понатаму на благословената помеѓу жените. Но, што е кажано сега за самиот Јован. Значи, ќе се вратиме малку предходно, кога било проречено дека ќе се роди Јован. Кој бил татко на Јован Крст, Што бил тој? Свештеник. Тоа не било мала работа во Израел. Кога Захарија го примил пророќството дека ќе му се роди овој син? Кога служал во храмот, значи за време на службата. Како тоа изгледа, да служите во храмот и баш тогаш да ви се појави ангелот Гаврил. Како тоа изгледа. Ангелот му рече, не плаш се Захарија, бидеќи овој очигледно се храпирал од ова видение, зашто твојата молба е услишена. И жената Елисавета ке ти роди син и ке му ставиш име Јован. Е сега, 15 стих. Зашто тој ќе биде многу голем пред Господ. Ке биде голем пред Господ. И нема да пие вино ни жесток пијалак, На што ја подсетува А ќе се исполни со што? Со Дух Свети уште во утробата на мајка си. Што значи ова? Уште во утробата на мајка си ќе се исполни со Дух Свети. Чудно, Значи, на кој начин за Јован е речено нешто што само за Исуса е вистина, дека, дека бил зачнат од Светиот Дух, дека бил крстан со Светиот Дух, <laughs> уште пред да се роди, бил роден од Светиот Дух, исто време кога бил роден и од тело. Но, во кој смисол Јован како ембрион бил исполнет со Светиот Дух. Во Стариот Завет, дали ве подсетуваат овие зборови на, на нешто? Значи, некој кој што не требал да пие вино ни сикер, а, а што бил Самсон? Значи, о, ова нешто во Стариот Завет го ногете кажено само за една класа израелци наречени назиреи. некои православни теолози велат дека а, назиреите биле старозаветните монаси, всушност, иако тоа не е не е тоа баш слично тука. Јован бил сличен на тоа, на тој опис, но но не не било за назиреите тоа карактеристика воопшто. Оне што обичниот израелец го јадел и го пиел, назиреите не требало да го јадат и да го пијат. Барем нешто тоа. Дури не требало да јадат грозија овто. Што било карактеристично за Самсон во врска со, во споредба со другите назиреи. Значи, дешто посебно за него, Добро, да, дали, дали тоа важи за другите назиреи, да не ја сечат коса? е? <laughs> За време на назирејската служба нито еден назиреј не требало да сече коса и ни брада. Мегуто, што е било карактеристично за, за Самсон, што не е случај со другите назиреји. Добро, тоа е... Има врска значи, со Светиот Дух тука нешто. Но конкретно мислам на назирејството. Во што се разликува Самсоновото назирејство од назирејството на другите. Ајде отвориме таму. <laughs> Суди 13 глава, така? Од 13 до 15 глава се зборува за Самсон. Како Јован Крстител и Самсон бил дете на родители кои што молеле да имаат деца. Значи, кои што не можеле да имаат деца. Кога се јавил ангел Господов на Самсоновата мајка, 13 глава 3 стих, и рече, ете ти си неплодна и немаш деца, но ќе зачнеш и ќе родиш син. Затоа пази се, Не пи и вино и друг алкохолен пијалак, вели преводот, и не јади ништо нечисто. Зашто ете ке и ке родиш син и брич нема да ја допре главата негова, зашто од самата мајчина утроба, што? Тоа младенче ќе биде назиреј Божи. Од самата, че значи разликата во Самсоновото назирејство е што тој од почетокот на својот живот бил посветен да биде назиреј. Секој друг можел да стане назиреј на некоја возраст, да речеме. И не морал како денеште монаси да дава заклетва за цел живот, дека ќе биде тоа, туку за определен период. Значи, можело да заврши назирејството за тој период. Но Самсон бил на, три, требало по Божија волја да биде назиреј од почеток до крај, до животно. Зошто? Зато што имал посебна улога во Божиот план, која што, за жал, не е исполнил како што Господ сакал, иако на крај сепак делумно била исполнета во извесен смисол во полза на Израел. Овдека се вели дека самата мајка не требало тоа да го јаде и да го пие. Но понатаму, што вели ангелот за детето? Нека се чува тој од сето она за кое и говорев на жената, нека не јаде ништо од она што лозата го раѓа, нека не пие вино и друг околен пијалак, да не јаде ништо нечисто и да внимава на се што и заповеда. Што мисле, зашто Господ за назиреите ги кажал овие правила? Зошто да не пијат вино и друг алкохолен пијал? Оти што? Нема да бијат трезвени. Зошто загина двајца свештеници, Надав и Авијот? Зошто пренесоа тук оган? Библијата вели пренесоа тук оган и заради тоа што се случи? дојде оган од Господа и ги погуби. Трета му се ева деста глава таму. Меѓутоа, зашто принесоа туки оган, дали знае? Оти беа пијани. Значи, може да се направи една многу навидум ситна грешка во Божијата служба, која што ќе не чини живот. Дали се случува да се збуните понекојаш? Да не видите нешто што ви е пред очи? Или погрешно да го протолкувате? Со други зборови, самиот ваш ум да ве излаже. Макар за многу кратко. <coughs> па да се чуете како, како ова не сум го видел, како Како ова можело воопшто да се случи? Сето тоа покажува колку нашиот ум е слаб, немокен. Колку лесно може да биде излажен, како прво. Ние самите може да се излажаме. Овие луѓе, конкретно ги споменавме Самсон и Јован Крстител, требало, ако не требало да внесуваат вино и алкохолни пијалоци, што требало да има на нивно место? Добро. <laughs> Тоа зашто апостол Павле му вели на Тимоте пи помалку вино ради стомака. <clears throat> Еве да прочитаме што вели самиот апостол Павле. На едно место вели и не опивајте се со што? Со што може човек да се опива? Со што може човек да се опие? Не опивајте се со што? Ајде го најдеме тој стих. Како? Еве Стефани го знае на памет. е конкретно оно што брат Зоран го спомена. Нешто во што има блудство. Во што има блудство? Во што има блудство? Со што човек може да се опие? Ефесијаните петта глава, 18 стих. Ефесијаните 5 глава, 18 стих. Донемате стихот. Ефесијаните 5.18 И не опивајте се со вино во кого има или во него има, што? За различни преводи велат различни работи. Блуд, разврат, вели овој превод. Олгица прочита разузданост. Разузданост. Константино вели разузданост. Вие разбирате што е тоа разузданост? Че немате узда. Што треба да ви биде узда? Се виделе луѓе со узди? <laughs> што, за човекот што треба да биде узда? Е сега, како врска има виното со совеста? Се секјавате на оној црнецон? Со вратот. Айвор Мејерс. <laughs> со вратот. <clears throat> црци имат врат, мегето. Што беше за него карактеристично? <clears throat> Треба да го држи вратот и некој кога се свири некоја музика, самиот врат почнува да игра. Да. <laughs> Дали се секавате што тој кажа во тоа видео за тоа како се однесува, да речеме, една девојка, ако некој среде улица, отиде и веднаш ја, ја гушне, да речеме. Како би реагирало на, на такво нешто? само ќе се трне, а некој шамар нема да... <laughs> нема да се случи некој шамар. Е сега, зашто една иста девека, која ќе отиде истата вечер во диско, и во една поинаква атмосфера, некој таму ја прегрне, нема да реагира така. <laughs> а што е тоа што таму те прави разуздан? Што делува на умот? таму. Алкохол, друго што? Конкретно, значи, Айвор сакаше да, да не получи дека тоа што те дрогира таму е таа музика. Да. Но, може да го споменеме виното, нели? Во виното има блуд. Туку што, ако не се опиваме со вино, што треба да, да прават христијаните? Исполнете се, со што пак да се исполнете? Со дух. До сега секаде каде се читаме исполнете се, исполнете се, со што се исполнуваме? Со што се исполнувале или требало да се исполнат? Со дух, со светиот дух. не читам ништо друго што треба да ве исполни, освен Светиот Дух. Една, едно исто нешто треба да ве исполни. Но тоа не е нешто, туку е некој. Што е кажено за самиот Христос. Да се вратиме кај Лука, сега втора глава. на кој начин апостол Лука со еден стих го опишал Христовото детство и тинејджерската младост, така да речеме, и да речеме раната младост, 20-тите години. Го знаете тој стих? 25-ти? Каде го најдете? Во која глава? Втора глава, 27 стих. Од Евангелие според Лука? Значи, ние бараме еден стих каде што Лука зборува за тоа како изгледало Христовото детство. Е, така. 40 стих. Ова не е здодовна проповед, како што гледам. Вр... Ти си напишала врло важно, добро, да. Така на српски го напишам, врло важно? <laughs> да. А, така, да. Сега да напишеме МВ. А детето растеше и крепнеше со духот, исполнувајки се со што? Со мудрост овде се вели. И благодатта Божија беше врз него. Е сега, со што треба да бидете исполнети за да бидете исполнети со мудрост? Којато е што дава мудрост. Зашто псалмистот напишал Помудар станав од старците. Зошто? Како може еден тинејџер да стане помудар и од старците? Е, како се врзал со таа личност? Па примерно е гледање неговото Дали само тоа? Гледање вака од далеку, од дистанца? Треба да се исполниш со таа личност, така. Да, да, да, да бидеш исполнет со мудрост, да бидеш исполнет со Светиот Дух. За жал мора да заврши. Беше речено до 11. <clears throat> Што значи интересна е проповедта? <laughs> <clears throat> Значи, до сега стигнавме на најинтересното. На вистина? И што гледам сега, нико, до сега никој не е задрама, значи, значи на вистина е интересно. Успешна е госп... Господ <laughs> со темата. Да отвориме сега во Римјаните 11 глава. Послание до Римјаните, 11 глава. Дали забележавте до сега дека она што апостол Павле го напишал до ефесијаните е општо за сите христијани? Додека истото тоа во Стариот Завет било кажано само за назиреите. Што ви апостол Павле во Римјаните 11 глава? За кого зборува таму? За Израел зборува точно. Да. Штом Стефан е толку активен, че значи е стварно интересна тема. <laughs> убаво, убаво, баш ме радува. Апостол Павле во оваа глава зборува за Израел како за еден дел од него кој што ослепел, така, но според него до кога треба да биде слеп тој дел, Еве да почнеме читаме од 11 стих. Ви велам пак, зарем се сопнаа за да паднат? Не. Но со нивниот престап дојде спасението за незнабожците, за да се возбуди во нив ревност. Ако пак нивниот престап значи богатство за светот, и ако нивниот намален број се вели тука, како вели друг превод, отпагање, богатство за незнабожците, колку ли повеќе ќе значи нивната што? Полнина. Знаете, кога го читаат овој овој текст, мнози највек и овие преведувачи, мислат дека апостол Павле под полнина подразбира некој број што треба да се исполни. Меѓутоа, дали зборот полнина, како што се употребува во Новиот Завет, се однесува на некоја бројка? Значи, сега пишува Павле за евреите дека се сиромашни, дека се отпаднати, дека се слепи, а сета тоа е богатство, спасение за незнабожците, кои што го зедува факелот од нивни раце. А спротивно на сета тоа ќе биде што? нивната полнина. Е сега, што значи таа полнина, дали до сега можете да одговорите на ово прашање? Што, што представува полнината на евреите? Кој ќе бидат исполнети со Светиот Дух? Ке прогледаат кога ќе бидат исполнети со Светиот Дух, Ке се сбогатат кога ќе бидат исполнети со Светиот Дух. А Светиот Дух е кој што сведочи за Христа. Бидеќи никој не може да го признае Христа за Господ, освен преку Светиот Дух. Освен ако во него живее Светиот Дух. Ајде да ги прочитаме изборовите во Колосијаните. Како тука е опишен Исус од страна на апостол Павле. Послание до Колосијаните. Деветнаестиот стих, што ни кажува? Од првата глава. Колосијаните прва глава, 19 стих. Билики во него благоволи Отецот да ја насели сета, што? Полнина или полнота. Што значи тоа сета полнина или полнота? Со што е, со што е Христос исполнет? Дали самиот апостол ни кажува нешто повеќе во ова исто послание? Со што е Христос исполнет? За каква полнина или полнота станува збор? Што представува Исус според апостол Павле. Например, 15 стих вели, тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание. 18 стих, и тој е глава на телото. Значи, глава на телото, слика на невидливиот Бог. Што друго е, се кажува за него? надежта на славата, во 27 стих. Ајде видиме во втората глава што се кажува. Вториот стих вели нека се охрабрат срцата нивните, соединети во љубов во секое богатство со потполно разбирање, какво разбирање? Потполно разбирање да ја познаат тајната на Бога и Отецот и на Христос, во кого се скриени сите сокровишта на мудроста и знаењето. За да можеме да ја разбереме Божијата тајна, какво разбирање треба да имаме или каков разум, подполно разбирање. Како може да имате подполно разбирање? Потполно разбирање не можеме да имаме со вино. Со, ни, со тоа ќе <laughs> ги намалиме и оние 2%, што сестралгата често пати ги споменува. Од нашиот памет. Туку, ако бидеме исполнети со сета мудрост, бидеќи во него, се, е сокровиштето, сокриени се сите сокровиште на мудроста и знаењето. Што друго се кажува за Христа? Повторно сме во втората глава. Девети стих, а, го најдевте. Зашто во него телесно живее што? Сета полнина на Божеството. И десете што вели? И вие да бидете исполнети се вели во него, кој е глава на секое началство и власт. Со што исполнети? Со Светиот Дух. Дали забрежете дека Новиот Завет има само една едноставна формула? Затоа, што треба да бидете, што треба да правите. Значи, Новиот Завет нема список на правила, ова прави, ова прави, ова не прави, она не прави и така натаму, иако многу што од тоа се наоѓа и на новозаветните страници. Туку рецептот е да бидете исполнети. Да бидете полни полни со што? Со Светиот Дух. Ако сте полни со Него, вие ќе бидете трезни, будни, нема да бидете пиени како децата на овој свет, децата на ноките, на темнината. Вие ќе бидете мудри и разумни, а нема да бидете луди како овој свет. Ако имате Светиот Дух, што друго ќе ќе бидете? Ќе бидете свети. Кои бе првите зборови што Петр ги цитираш, Бидете свети, бидејќи јас сум свет. Ако ги имате светиот дух, што друго ќе бидете? Ќе бидете помодри од старците, точно. Светлина на овој свет. Ќе бидете светци. Светители, како сакате кажете го тој збор. Значи, Господ сака сите верници да бидат светци, а не само некои. Господ сака сите верници во Новиот Завет да бидат како назиреите, а не во, како во Стариот само некои. Господ сака сите да бидат исполнети со Светиот Дух, а тоа значи да бидат исполнети со божеството. Со божествен, да имаат удел, како што вели Елена Вајд, да имаат удел во божествената природа. На крај би сакал да ви кажам една тајна, а тоа е дека јас оваа проповед воопшто не ја спремав. Јас воопшто не планирав за ова да зборувам. Ова беше Божија волја денес кога да се случи. <laughs> Тоа баш не е точно, меѓутоа Редко би се случило, мислам дека ова е трет пат во животот, да застанам на катедра и да кажувам нешто што воопшто не сум го планирал, воопшто не сум го подготвувал, воопшто не сум го спремал.